օգոստոսի 24-ն է, օրը երկուշաբթի։ Եղանակի ջերմությամբ ողջունում ենք բոլորիդ մաղթում ամառային ակտիվ հանգիստ։ Արջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ օրվա մեր ծրագրում Հադրութի շրջանի Ջրակուսի համայնքի բնակչուհի զոհված ազատամարտիկի մայր Ալինա Նազարյանը մեկն է այն մարերից, ովքեր ոչ թե ապրում են հիշողությամբ, այլև հիշողությամբ նորովի են ապրեցնում իրենց հայրենանվեր զավակներին։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Հերախոսակապ Ասկերանի, Քաշաթաղի եւ Շամյանի շրջանների հետ։ Ճանաչողական այցով Արցախում են միջազգային եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի Հայաստանի մասնաճյուղի եւ կառույցի 9 երկրների ներկայացուցիչներ։ Քնար Բաբայան օրվա զրուցակիցն է Արցախ կերտումի համանախագահ Արտակ Բեգլարյանը։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Արցախյան ազատամարտի հերոսների մասին գրվող յուրաքանչյուր խոսք, նրանց նվիրված յուրաքանչյուր գործ ու միջոցառում շատ կարևոր են, ինչպես պատմության, այնպես էլ այսօրվա բանակայինի ու մատաղ սերնդի հաղթական ոգու ամրապնդման համար, քանի որ հենց նրանց սխրագործություններն են ոգեշնչում մեր զինվորներին ու ողջ հայությանը, որ լինեն պատրաստ պաշտպանելու հերոսների արյան գնով ազատագրված հայրենիքը։ Իսկ արյան կանչն հավերժական է, քանի որ անմահ է այդ արյունը կրող ժողովուրդը ու կանչի ունկնդիրը։ Անմահության ուղին բռնած հերոսներին իրենց հիշողությամբ ապրեսնողներ կան, ուրեմն անմահների ճանապարհը վերադարձի խոստում ունի։ Հադրութի շրջանի Ջրակուսի համայնքի բնակչուհի զոհված ազատամարտիկի մայր Ալինա Նազարյանը մեկն է այն մայրերից, ովքեր ոչ թե ապրում են հիշողությամբ, այլև հիշողությամբ նորովի են ապրեսնում իրենց հայրենանվեր զավակներին։ Արցունքները մարել են աչքերին, բայց ոչ հոգում։ Երբ մայրը պատմում է զոհված որդու մասին, ակամայից հոգուտ աչքերով է սնկալում մայրական սրտի կսկիցը։ Եղբայրներ Լևոն եւ Վովա Նազարյանները կողքողք էին մարտնչում հայրենի գյուղի պաշտպանության ժամանակ, ավաղ Լևոնը մնաց կեսճամփին, իսկ եղբայրը վերադարձավ թևը կորցրած ու խոր ափսոսանքով, որ չկարողացավ եղբոր կորստի ու հայրենի գյուղին պատճառած ցավերի իր վրեժը մինչև վերջ առնել, անձամբ։ Վերադարձավ Վովան, աստծո կամոք, որ เป զի ծրի վշտակորույս մոր տագնապները, թե կմարի իրենց օջախի ծուխը։ Եկավ ապրելու, ապրեսնելու եւ հիշելու։ Պատմում է, որ Թեկորուս Ալինա Մայրիկն իր տագնապների, վշտերի ու ապրումների մասին ու հասկանում ես, որ մեր պայքարը դեռ իր հանգրվանը չի գտել, քանզի ունկնդիր ենք ավերժական արյան կանչին, որը կրում ենք հայկազուն մեր երակներում։ Եկալա հասալմոյս իրանելին տարա պոստու։ Մոչո պոստերի ինչի ենալա շտաբում ու գործունես լավ շկապեցալա լինդի։ Հատ այդ տաղանետ քինին կռև հողերի տեսնանում։ Այդ հողերի տղած քիզուլվան հետ շից։ Մավելն է դիրանա թխես, տմական։ Ֆիլմոչկալը մրտղան։ Ֆիլմոտը վերքցի արդեն թորքերը լոխտեցրած։ Ֆիլմոտը վերքցի թադե դեվ արդեն թորքերը դուս քրատուս քրալի։ Նիմունեք մին ժամ հնգերությունը։ Վեց հոգի միտարա մին բոն։ Ինգե չորոկե ժամը թարտե մին զոհուկտուա։ Մյուս տղան իրան հետ են եղել կրվելուց։ Հա, էտ առաջալ է, որովհետև իրանց երկեն ֆիլմոտն ալ։ Ասալա Բովա, ախորանում Բովայա։ Բովա սայակաս, մուքենիկլա, Բովա մուքենիկլա ու սայակաս։ Ինքը իրան զոհտուա մյուս տղան հետո գնաց, էլի շարունակեց։ Քյաթալա, շարունակալա։ Միջև ուր։ Հա, ֆիզուլվատ են թորքուշեն երկներա։ Քյաթալա, կռովենա շարունակեց։ Դեվա թալեն ատ բերանգյալ ինչու։ Եթե ընտանը կապաշ չին յուրա, խրովատած։ Բայց ասմաձերք սուզիսը մինի է, ես էլ շարունակեմ։ Մին երկունը ես վերքցին իրանցանա։ Ատ սրտը դինջանա, դե դինջինյան չի դել հալի։ Մին տենսային։ Իմ տանս մոտ, հա։ Իրեք շող խոփալնեի տղան նորա քյացա բանակ եկա։ Մին ձեր քնել մռազի։ Թակի մրտոն անդարչիլի մնան տերտակ չիմ։ Ինչ գործ անում ինքը։ Ոչ իմ գործան, դա տանը մաշինը մի ձեր քանեն դեմ քնիցա։ Իսկ անասուն բան պահում է իր եկամուտը որտեղից է գալիս։ Իրան եկամուտը ինքի Բոստանանում, անասունն էլ իմսալ է, դեն անասունը կտրցնում չու, մին կավ ունեի։ Ինչպես եւ ինչով է այսօր ապրում զոհված ազատամարտիկի մայրը։ Պարզվեց, որ Ալինա Նազարյանն առ այսօր ապրում է մեղմասած ամբարվոք պայմաններ ունեցող տանը։ Նրա բոլոր խնդրանքներին իր իսկ խոսքով իրավասու պաշտոնյաներն արձագանքել են, ասելով, որ կվերանորոգեն կամ կկառուցեն նոր բնակարան, եթե մեկնարկի հաշմանդամ ազատամարտիկների համար բնակարանների հատկացման կամ վերանորոգման ծրագիր։ Տիկին Ալինան ապրում էր իր հաշմանդամ որդու հետ, սակայն փաստն այն է, որ որդին Վովան ամուսնանալուց հետո ընտանիքով ապրում է առանձին գյուղի նույնպես անբարվոք պայմաններ ունեցող առանձնատներից մեկում։ Ստեփանքեր տանամակը կյամա թայնա տղատ քզնայիմա։ Այնա ծես տոն ունիչ։ Մր տոն շտեղա, տոն ուշտեշինիմ, ասմա իբե վիրավորներեն օչերդիկա ձեռնելի քրեմ ուտնապա։ Մր անմոտ ողջ չկա, որ ես մարդուց համ զոհոնը, համ վիրավորոնը, համ հիվանդ տղա ունը մենակողքից։ Ճարս կտրալա, այն տղես կշտան, երմկացալ այդ մի տղա դյուրկալա, եկալ, տղան բնական եկալա, տեղ չկա թակենը։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նոյիկովը։ Yeah. Այսօր օգոստոսի 24-ն է, օրը երկուշաբթի։ Թողարկումը շարունակում է Ասկերանի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Արցախի անկախության 24-րդ տարեդարձին եւ գիտելիքների օրվան ընթառաջ հանրապետությունը մեկնարկել են երկրապահ կամավորականների միության ավանդական ուխտագնացությունները։ Օխտագնացներն իրենց ամենամեծ առաքելությունն են համարում մտած ծերնդի մեջ հայնասիրության սերմանումը, որոնց վստահվելու է մեր ազատ ու անկախ երկիրն ու մեր հաղթանակները։ Օգոստոսի 23-ին երկրապահ կամավորականներն հյուրընկալվել էին ասկերանցիներին։ Վարչակազ մինիստերի դահլիճը լեփլեցուն էր։ Ողջունելով ասկերանցիներին Արցախյան ուխտագնացության երկի բարի համույթների խմբերի գեղարվեստական ղեկավար Օհան Գևորքյանն ասկերանցի 52 առաջին դասարանցիների հանձնեց դպրոցական պայուսակներ գրենական պիտույքներով։ Պատգամելով նրանց միշտ բարձր պահել հայի անունն ու պատիվը, ուսման մեջ երբեք չթերանալ, քանզի նրանք այսուհետ մեծ պարտավորություն են ստանձնելու հայրենիքի արչև, ու որ հայը հայը իր գիր ու գրականությամբ, մշակույթով, ավանդություններով հյուրերը ներկայացան բավականին հակեցած համերգային ծրագրով եւ իսկական տոն պարգևեցին ասկերանցիներին իսկ երիտասարդ եւ պատանի երկրապահ կառույցների անդամների զինվորական հմտությունների ցուցադրումն հիացմունք առաջացրեց հանդիսականների մոտ երկրապահ կամավորական միությունը հարուստ պատմություն ունի 90-ական թվականների վերջերին Զորավար Մանվել Գրիգորյանի մոր Նազիկ Մայրիկի գլխավորությամբ Հայաստանից զոհված ազատամարտիկների մի խումբ հարազատներ այցելեցին Արցախում զոհված իրենց հարազատների շիրիմներին, հուշարձաներին եւ զոհված վայրեր։ Դրանով էլ փաստորեն սկիզբ դրվեց ամենամյա օգտագնացության որի աշխարհագրությունը տարեց տարի մեծանում է։ Նպատակը նախ կյանքը հայրենիքին նվիրած մեր եղբայրների հիշատակի արժև գլուխ խոնարելն է ու վստահեցնելը, որ նրանց արդար գործը շարունակվում է եւ որ Արցախի ապագան հուսալի ձեռքերում է։ Շուրջ 7 տարի է, ինչ Արցախի առաջին դասարան հաճախող երեխաներն անխտիր ստանում են իրենց դպրոցական առաջին պարագաները։ Բարեգործական այդ ծրագրի շրջանակները շատ ընդգրկուն են։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ գյուղերի երեխաները եւ ևս օգտվում են բարեգործական այս ակցիայից։ Վերջին տարիներին Հայաստանի մի շարք բնակավայրերի անապահով ընտանիքների երեխաները գիտելիքների օրվա նախորեին եւս ստանում են գրենական պիտույքներ եւ պայուսակ։ Այս տարվա օգտագնացությունը յուրահատուկ է նրանով, որ այն համընկավ հայոց մեծ եղերնի հայրամյակի հետ։ Ոստի օգտագնացությունը հրաշալի առիթ է մեկ անգամ եւս մեր պահանջատիրության ձայնը միավորելու։ Ի դեպ նշեմ, որ մեծ եղերնի 100-ամյակին նվիրված Մանվել Գրիգորյանը ձեռնամուխ եղավ Ջուղայի ջարդփշուր արված խաչքարերի վերականգնմանը, որոնցից շատերը վերականգնվել են, պատրաստվել են դրանց կրկնօրինակները։ Այդ խաչքարերից շատերն այսօր հպարտորեն կանգնած են հայկական երկու հանրապետությունների բնակավայրերում։ Նման կերպ Արցախյան ազատամարտին նվիրյալը յուրօրինակ պատասխան է տալիս մեր դարավոր ճշնամուն, որ անկարելի է կոտրել հայի կամքը, նրա կառուցելու, արարելու, ավելի լավը ստեղծելու կարողությունը։ Այս օրերին շուրջ 1000 երասերունդ կամավորականներ Արցախի տարբեր բնակավայրերում, զորամասերում եւ սահմանապահ դիրքերում կատարում են իրենց առաքելությունը։ Այն է ողջորել զինվորներին, արցախցիներին եւ վստահեցնել, որ հայ կամավորականները միշտ նրանց կողքին են։ Արցախում տարեց տարի երեխաների աճ է նկատվում, ինչը ոգևորում է երկրապահներին, քանզի գիտակցում են, որ իրենց թափած արյունն իզուր չի անցել, որ նրանց ընկերներն իրենց կյանքն իզուր չեն տվել հայրենիքի պաշտպանությանը, քանզի մեծանում է հայրենասեր մի սերունդ, որը պատվով է ընդունելու էստաֆետն ու հաստատակամորեն է կատարելու իր արժև դրված պարտականություններն ու ավակ սերնդի նվաճումներին իր վաստակն է գումարելու։ Դա է թերևս վկայում այն, որ մշտապես ուխտագնացության արժևից քայլում են երկու հայկական հերթական պետությունների պատանիները, փոխփողացնելով պետական եւ երկրապահի մարտական դրոշները, եւ դա է արհավաչյան, որ պատանի երկրապահը շարունակելու է իր նախնիների գործը։ Հերախոսագծում Ասկերանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Ասել եմ ես մեր երկիր երթամ, պապուս կարոտ երկրի ես էլ հասկանամ, ապերից թողնու ջուրը, աշկով ես տեսնեմ, մշո սուրպ կարապետում, պահին լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Օգոստոսի 21-ից սկսվել է Հայաստան Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության արդեն 22 տարվա պատմություն ունեցող ուխտագնացությունը դեպի Արցախ նվիրված անկախության հռչակման եւ գիտելիքի օրվան։ Ուխտագնացության մեկնարկը սկսվեց Բերձորում Օրեր առաջ Պերձորի Արցախյան գոյամարտի նահատակների նվիրված ուսամալերում կանգնեցվեց Նախիջևանի ճյուղայի թուրք բարբարոսների կողմից ոչնչացված հազարավոր խաչքարերից մեկի կրկնօրինակը, որի մոտ պատվոպահակ էին կանգնել պատանի երկրապահները։ Քաշաթաղի ոգևոր հովիվ հայր Աթանաս Վարդապետը կատարեց հաջողացման արարողություն, որի ներկային Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միջան վարչության, Շունիքի, Պայոստորի մարզային խորհուրդների, Երևանի վարչական շրջաների բաժանմունքների, Քաշաթաղի երկրապահ կամավորականների միության եւ շրջվարչակազմի ներկայացուցիչներ։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը կարևորեց երկրապահի դերը ավելելով, որ հերթական ուխտագնացյան ծրագրերից է առաջին դասարանցիներին պայուսակներ ու կրենական պիտույտներ տրամադրելը։ Այնուհետև հայր Աթանասն օկնական հոգևորական հետ նյուրոնված ջրով ու կարմիր կինով օծեց խաչքարը։ Դիմելով ներկաներին Սուրբ Հայրն ասաց. «Այս Սուրբ Հայրում խաչ նշան հաստատվեց, որը դարերի ընթացքում ծուլվել է մեր հոգուն։ Մենք խաչի ժողովուրդ ենք, քանի որ հավատացել ենք խաչալին»։ Քաչը հիշում եւ հիշեցնում է, որ մեր հոգու մի մասնիկն է։ Օտարի կողմից ոչնչացվեց, բայց հիշողությունը կա եւ Քաչը վերստին շունչ առավ։ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչան ներկայացուցիչ Ջոհան Գևորգյան իր ողջունի խոսքում շնորհավորեց ներկաներին եւ ներկայացրեց ուխտագնացության նպատակները, նշելով, որ այն սկսում է սպառապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը մարտի 5-ին եւ շարունակվում Հայաստան Հանրապետության բոլոր մարտերում, այնուհետև Արցախում։ Այս տարվա օկտագնացյան առանձնահատկություն այն է, որ նվիրված է նաեւ մեծ Եղեռնի սրբատացված ծողերի շատակին։ Այդ արդիվ Արցախի բոլոր տարածքներում ընդհանուր թվով 10 ճյուղայում ոչնչացված խաչքարերի կրկնօրինակներ են տեղադրվել, որոնց բացումները կկատարվեն օկտագնացյան ծրագրի շրջանակներում ասաց Օհան Գևորգյանը Այնուհետև Բերձորի Վահան Թեքեյանի եւ Վահան Զապիկյանի անվան միջնակայք դպրոցներ այս տարի աջակցող առաջին դասարանցիներին հատկացրեցին պայուսակներ։ Հայաստանի Հանրապետության երապահ կամավորականների միջան Սունիքի մարզային խորհրդի փոխնախագահ Սուրեն Բաղդասարյանը շնորհավորեց մանուկներին, մաղթելով, որ լավ սովորեն, ներազգին պիտանի զավակներ դառնան։ Միջոցառումից հետո շրջվարչակազմի կրթության բաժնին տրվեցին առաջին դասարանցիների համար նախատեսված 200-ից ավելի պայուսակներ։ Օրվա ընթացքում երկրապահ կամավորականների միջան ներկայացուցիչները ծաղիկներ խոնարհեցին երկրապահի պուրակում տեղադրված խաչքարի մոտ, այցելեցին նաև Վահան Զապիկյանի նվիրված պուրակ, որը գտնվում իր անվան թիվ 2 դպրոցի մոտ։ Ծաղիկներ խոնարհեցին մեր ժողովրդի լավագույն զավակներից մեկի Կիսանդրու մոտ։ Արգեցին հիշատակը։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զոհրա Բրքոյաններ։ երաս Կյանքն է հեքիաթ դառնում ցես հետ սեր ու երաս Դեպք է ստանող լույս արահետ սեր ու երաս Մեծ երկնքից այս ջինջիջած թեթև երկու բար արել Թող իմ կյանքում միշտ երազեմ սիրո մասին թող իմ կյանքում Սեր ու երաս անվերջ սպասեմ, սեր ու երաս Քեզ շուկով անվերջ կասեմ միայն Իմ երկը լսես, սիրես Եվ շպտում են տես Այս աստխերը քեզ ու շողում են անդատար լոքես համար Եվ Ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սեր ու երաս։ Եվ շպտում են տես, այս աստղերը քեզ ու շողում են անդատար լոբ քեզ համար։ Ես սիրում եմ քեզ, ինձ կոգնեն ասել այդ աստղերը իմ սեր ու Սիրելի ռադիոլսողներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Օրվա մեր թողարկմանը տեղ ունի նաև Շահումյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանի պատրաստած հաղորդագրությունը։ Օգոստոսի 23-ին Լևան Շաումյանի շրջանի Խարվաճար շրջենտրոնում տեղի ունեցավ խաչքարի բացման արարողություն։ Խաչքարը, որ նվիրված է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ճյուղայում ոչնչացված հազարավոր խաչքարերից մեկի կրկնօրինակն է։ Խաչքարի բացումը տեղի ունեցավ երկրաբաղ կամավորականության կողմից կազմակերպված դեպի Արցախ ուխտագնացության շրջանակներում։ Արցախում տեղադրվել են թվով 10 այսպիսի խաչքարեր։ Խաչքարի տեղադրումը նախաձեռնել է ԵԿՄ նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը։ Խաչքարի բացման արարողությանը ելույթով հանդես եկավ ԵԿՄ վարչության անդամ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Արաքելյանը։ Այսօր մենք Տավուշի եւ Գեղարքունիքի մարզի երկրապահներս գտնվում ենք մեր պատմական հայրենիքի այս հատվածում, կատարելու մեզ բոլորիս համար հաճելի ու լավ մի առաքելություն։ Այսօր Խարվաճառում երկրապահ կամավորական միության կողմից տեղադրվում է խաչքար։ Սա սովորական խաչքար չէ, սա ջուղայի մեր հայրենակիցների կողմից պատրաստած խաչքարերի կրկնօրինակներից է։ Ադրբեջանցիները տեսնելով, որ մեր դեմ պայքարում ոչ մի հաջողության հասնել չկարողացան ու պարտվեցին, որոշեցին ոչնչացնել մեր հոգևոր արժեքները։ Նրանք իրենց պայքարն սկսեցին նաև մեր խաչքարերի դեմ, ջուղայում հազարավոր խաչքարեր ոչնչացնելով։ Այս խաչքարերը եղել են մեր ողջ պատմական հայրենիքի տարածքում հայտարարացքում ընդգծեց նա ու նշեց, որ արդեն մի քանի օր է ճյուղայի խաչքարերի նմանողությամբ պատրաստված խաչքարերը տեղադրվում են Արցախում։ Սա մեծ խորուրդ ունի, սա նպատակ ունի մեր պատանիներին ցույց տալ մեր հոգևոր ժառանգությունը, ասաց Սամվել Արաքելյանն ու ընդգծեց, որ խաչքարեր Արցախում տեղադրվել են դեռ պատերազմի ամենաթեժ օրերին 1993 թվականից սկսած։ Դիմելով միջոցառմանը ներկա երեխաներին ԵԿՄ վարչության անդամն ընդգծեց, որ մեր մեծագույն գործը հայրենիքը շենացնելն է։ Ձեր հայրերի սենումն իր առաքելությունը կատարել է։ Նրանք ձեզ տվել են ազատ հայրենիք։ Դուք պետք է պահպանեք ու շենացնեք այն։ Դուք եք այս տարածքի տերը, դուք եք այն ժառանգություն ստացել, եւ ես համոզված եմ, որ դուք ոչ միայն շենացնելու եք այն, այլ ավելի եք մեծացնելու, ասաց Սամվել Արաքելյանն ու շնորհակալություն հայտնեց այն մարդկանց, ովքեր բնակվում են ազատագրված հայրենիք ընտանիքում բարեմաղթելով, որ յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ քարվաճառնել ավելի շեն ու հզորացած լինի։ Այնուհետ Դադիվանք վանական համալիրի վանահայր Տեր Հովանես Քահանա Հովանեսյան նոծեց խաչքարը։ Նշենք, որ միջոցառմանը ներկա էր քարվաճարի քաղաքապետ Ռոլանդ Այդինյանը, ներկային քարվաճարի բնակիչներ, հյուրեր։ Հերախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է։ Ճանաչողական այցով Արցախում են միջազգային եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի Հայաստանի մասնաճյուղի եւ կառույցի 9 երկրների ներկայացուցիչներ։ Քնար Բաբանյորվա զրուցակիցն է Արցախ կերտումի համանախագահ Արտակ Բեգլարյանը։ Երորյա ճանաչողական այցով Արցախում են միջազգային եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի Հայաստանի մասնաճյուղի եւ կառույցի 9 երկրների ներկայացուցիչներ։ Այստեղ ծրագրին աջակցում է Արցախակերտում հասարակական կազմակերպությունը։ Ճանաչողական այցի օրակարգի մասին պատմում է Արցախակերտումի համանախագահ Արտակ Բեգլարյանը։ Հիմնականում ճանաչողական այցեր, նաև այս ֆորումն է, այսպես քննարկում, բացի դրանից նաև Շուշիում կլինեն, կծանոթանան թանգարաններին, Շուշի առանձնահատկություններին, Գանձասար, նաև քննարկում մշակութային երեկո եղավ, այսինքն բոլոր երկրները ներկայացված իրենց մշակույթը ներկայացրեցին երեք երեկոյան ու նաև Արցախի այստեղի ներկայացուցիչների հետ քննարկումներ կլինեն, շփումներ կլինեն, որի արդյունքում կարող է ավելի հաստատուն կապ պահպանվել իրենց միջև։ Զրուցակիցս կարևորելով Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի հատկապես արտասահմանյան ներկայացուցիչների այցելությունը Արցախ, ասաց. Այսպիսի միջոցառումները հատկապես այսպիսի ակտիվ երիտասարդների եւ կազմակերպությունների ընդգրկմամբ շատ կարեւոր է։ Մենք կազմակերպելով այս միջոցառումը, ես որպես Արցախակերտում հասարակական կազմակերպության համանախագահի նկատի ունեմ, որպես համագործակից կազմակերպություն Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի, իրենց հետ կազմակերպելով նպատակ ունենք միջազգային երիտասարդների տարբեր երկրներից բերել ցույց տալ Արցախը ինչպիսին է, թե որպես պետություն, թե որպես ուղակի բնություն, երկիր եւ այլն, այսինքն իրենք ճանաչում են Արցախը եւ որպես այսպես ասած տուրիստներ եւ նաեւ որպես ակտիվ երիտասարդներ որպես քաղաքականության մեջ այս կամ այն չափով ընդգրկված իրենց երկրներում, որպեսզի հասկանան Արցախի առանձնահատկությունները որպես պետություն։ Դրանով իրենք արդեն դառնում են մեր բարեկամները, այսպես ասած, իրենց երկրներում գնում են ինֆորմացիա են հասցնում, կարիքի դեպքում իրենց հետ կապը պահպանվում է եւ կարող ենք օգտագործել, կարող ենք անընդհատ կայուն կապ պահպանել իրենց հետ եւ հետագայում նաեւ իրենց միջոցով այլ միջոցառումներ կազմակերպել կամ Արցախից երիտասարդներին ընդգրկել իրենց երկրներում միջազգային ծրագրերում։ Այս տարի ճանաչողական այցին որպես առանձին պետության ներկայացուցիչներ մասնակցում են նաև արցախցի երիտասարդները։ Իդեպ կարևոր է, որ Արցախի հանրապետությունն էլ է ընդգրկված, այսինքն Արցախից էլ մասնակիցներ կան, ընդհանուր առմամբ 11 երկիր է։ Արցախի հանրապետությունը, Հայաստանի հանրապետությունը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Սերբիան, Լիտվան, Լեհաստանը, Իրանը, Լիբանանը եւ Պաղեստինը։ Այստեղ Իրանը, Լիբանանը եւ Պաղեստինը որպես հյուրեր են, իհարկե իրենք եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի ցանցի մեջ չեն մտնում, բայց նաեւ հետաքրքրական է, որ Պաղեստինից էլ ներկայացուցիչ կան եւ մենք կազմակերպիչները որոշել ենք, որ թույլ տանք նաև Պաղեստինից գան, տեսնեն թե Ղարաբաղը ինչպիսին է, մանավանդ որ նմանություններ շատ ունենք որպես կոնֆլիկտային տարածքներ։ Ճանաչողական այցի մասին հայտարարություն տարածելուց հետո ճուշացավ նաև ադրբեջանական հիստերիան բոլորին տեղեկացվել է, որ Արցախ գալիս եք, դուք ստանալու եք վիզա եւ այլն, ոչ մեկին չի հետաքրքրում դա։ Եթե իրեն գալիս են Արցախ, բնականաբար հետաքրքրված են Արցախը տեսնելու, ոչ թե Ադրբեջանի հիստերիային ինչ որ ձեւով պատասխանելու կամ արձագանքի։ Դրա համար կարծես թե վախ չունեն միջազգային մասնակիցները, բայց անկեղծ ասած հիստերիա եղել է հենց կազմակերպության հանդեպ, երբ հայտարարությունը տարածեցինք մոտ 2-3 ամիս առաջ եւ արդեն միջազգային ցանցերով տարածվել էին, հենց ադրբեջանական ցանցը իրենց մասնաճյուղը պաշտոնապես դիմել էր, նաեւ արտգործնախարարությունը դիմել էր Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտի կենտրոնակայան եւ պահանջել էր, որ դա թարեսնեն, թույլ չտան Ղարաբաղում կազմակերպել, սակայն չստացվեց, քանի որ Երևանի, այսինքն Հայաստանի մասնաճյուղը անկախ է, բայց նաեւ այստեղ Հայաստանի մասնաճյուղն էլ որոշակի առանձնահատկություններ ունի։ Իրենք ներկայացրել են, որ մեր շրջանավարտներն են դրանք կազմակերպում։ Փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական երիտասարդական պարլամենտն է եւ Արցախում Արցախակերտում հասարակական կազմակերպությունը։ Այսինքն ձևաչափը այնպես են կընտրել, որ միջազգային ոչ մի խնդիր չունենան իրենք։ Ճանաչողական այցի Պաղեստինցի մասնակից Ամուր Աշուրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո զուգահեռներ է անցկացնում Պաղեստինյան եւ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրների միջև։ Actually, I think the situation here is different because Իրականում տարբերությունը բավականին մեծ է, որովհետև Պաղեստինը կարելի ասել օկուպացված է Իսրայելի կողմից եւ իսրայելցիները կարող են մտնել Պաղեստին ամեն օր, ամեն գիշեր, ու դա էլ հենց անում են ու քաղաքում նույնիսկ գրագոցներ կան, նաեւ սպանություններ ու հիմա որ ամրոն այստեղ է, իրեն զգում է ավելի հանգիստ ու ամենակարևորը ապահով։ Ու հուսով է որ մի օր բոլոր կոնֆլիկտները կվերջանան ու մարդիկ կարողանան ապրել խաղաղության մեջ։ So uh, it's the first time like to try like this uh, feeling and hopefully like all these conflicts and problems will be end once a day Իրանից Օվսաննա Սեյֆինաջին խոստովանում է, որ մինչև Արցախ գալը միայն գիտեր, որ այն Հայաստանի մի մարզ է ու խնդիրներ ունի Ադրբեջանի հետ։ Actually, this is uh, my first time in uh, Karabakh. Առաջին անգամ եմ Արցախում, պատճառը որ հիմա այստեղ եմ, որտեվ սովորում եմ միջազգային հարաբերություններ, նաև լրագրող եմ եւ գրում եմ քաղաքական թեմաներով եւ միջազգային հարաբերությունների մասին եւ շատ հետաքրքիր է լինել այստեղ եւ հիմա ինչպես գիտեք, իրադրությունը փոխվել է Իրանում սանկցիաների պատճառով եւ հիմա քանի որ արդեն մեծ պետությունները փորձում են հանել, Իրանը գույներ է փնտրում, վելիլ են շփում ունենալ աշխարհի հետ, առաջին հերթին իհարկե մեր հարևան երկրների հետ expand our cooperation with other countries in the world, especially our neighbor countries. Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Բարեկամներ կարծիք հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 24-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։